kabar? Halo ah. Mas Toko. Nggih, kaya jan tambah melenuk-melenuk siki Mbak Desi. Alah, kenapa ora ketemu karo sampean jan lah. Enten pitung tahun seprapat nggih. Lho ya keton keton ya ana semana. pada sehat keluarga Mbak Jess. Alhamdulillah sehat, waras ya. selamat, sakinah mawadah warahmah. Amin. Anak-anak wis bisa ngapa? Alah nggih pun saged Di perintah teng warung. Oh iya, syukur syukur syukur iya. Bapaknya wis bisa ngopok. Eh. Ya, wis bisa ngendrang. ya. Tung tung iya. Mas Togok sehat. Alhamdulillah diparingi waras lamun. Mas Sarawita sehat. Pangestune Mbak Jess, ah, ya Allah suara ketemu. Mm. Kangen nggih. Kangen, kangen ya. Kangen Rita. Kula pinangkan ningkriin nggih Mbak Jess lagu-lagu rin mangke kali oh, Mbak eh kali puji Ciblek kali Mas garing kon. Nggih. Niki oke. Salam-salam green para ya Allah sami rawuh niki. <laughs> Kata sangat niki sami rawuh. Oh nggih. Pokoke tumplek blek teng iya. mriki alhamdulillah saking daya-daya cinta karo budaya ngregengna acarane Mas Marianto Bajang. Lah nggih. Nggih ngaturaken selamat Ulang tahun. Ulang tahun. Yang ke 51. 51. Nek jenengan pira ki? 5 telu. <laughs> Lima telu berarti engko dalamane kae jere Pak. Ya. Kae sapa? Hmm. <laughs> Ya. Ya Pak Kiai. Niki enten oh. Pak Tejo Gih. saking Danasri, Budarti, nggih. Pak Kuat, Pak Kajiwarto, Pak Kajiwarto ugi rawuh. Bos. <laughs> Ya ampun kan kondurin belas. Mas Yayat kali Mbak Nita niki saking rencang-rencang entertainment ugi sami okay. enten Bunda Wiwin ugi nggih wau nggih napa tesing mriki Tesi napa mboten nggih Oh tesi mriki mangke kali oh, okay. Black mangke niki kan request Bunda Wiwin iya diregengaken Turene kan bala dewan Seru ora lho apa ya Oh iya temen Masa yeah. <laughs> Kanti lagu menapa kula nyuwun kula manut Mbak Jess. Oh nggih, niki. Arep sing model gamelan apa model ora gamelan? Niki paringi tembang kangen nggih. Siap. Kan Pas karo angen-angen kula. Temenan, temenan. Yakin, yakin. <laughs> Yuyu kayak ngapa yu? Wah, yeah. Yeah. Semoga keaturan. Hey. Eh, Sadereng kula aturi minggah kang ngregengken suasana nglipur masyarakat. Dalam Durung metu-metu. Enggak niki kerjane Mas Bajang ngerjaken niki enggal-enggal supaya minggah wonten ing pepanggungan. Nggih. Nggih, anten Nggih, ya. isin dawa. Isin dawa kesel turnamen oh, <laughs> Wis lah. Jeneng orang mau nilato Go. Oh. Lato lato. Ngaturakan wilu jeng dalu gong. Ngoturaken wilujeng telu nggih Mas Goreng. Pripun kabare, Mas? Angge alhamdulillah niki watuk. Pangapunten. Nggih. Kula jenengan niki ngundangi kula mboten krungu. Oh napa nggih? Ah, nggih anu anu gerane kala lagi topokan kali mbae. Oh. Mbae sing kagungan dalem anu papake eh ibune Bunda Oleh. Hah? Oleh. Oleh. Ole. Bunda nggih garwane Pak Bajang. Yang nggih setunggal niku kaping kalihipun mandan salah informasi. Oh, salah informasi. Sing wis-wis biasane kan nggih. Angge, ah, wow, kula dilutik kali Mas oh, Bajang. Oh, oh dilutik kalian Mas Bajang. Nggih. Ya ora apa-apa wong jenengane apa bae mesti ya kudu anak ora kudu bener terus. Iya, iya. Ya njaluk ngapura sepisan karo Pak Bajang, Pingkali karo Mas Dalang, mm -hmm. kali sing sami meriksa. Rawuh wonten mriki. Ulit jane tekane ya gasik. Gasik banget. Nggih, cuman ngertine berisik kok lagi ngomong lah. Tak ngertine ya metune gara-gara. Mm -hmm. Jebule teng mriki wonten Tuguk, jadi hmm. buatan ngerti nggih pangapura banget nggih. Ngesuk maning. Kenyong lagi anoman dan penting ngomong. Aja kaku, isinya karo dalang mm-hmm. di karo masulin. Masa bujang ditawani kiki-kiki gitu. Oh. <laughs> Yari nyong sih ya ora apa-apa gelem bae. Tapi kan kanane Tapi ya kudune kan kowe koreksi diri. Lah nyung ya koreksi anger ora koreksi ora tekan ngene. Lah ya wong masalah kan kae ngomong nek bujang. Lah iya. Kowe ki jatahe kudu bujang, kowe jatahe penyong bae kowe. <laughs> Sing ambune apek ya. apek kaya ngapa ngerti apek diseroti. Iya. Nyong karo Rika ya mending karo Mas Lison. Wo. dening karo Liston. Lho, kae wis dipercaya karo Pak Gaji Warto ngono oh, sound system e. jelas wis apal. Wis apal. Duwe bojo kae wis apal. Oh. Angger nyong karo Rika, Rika urung genah apal. Oh. Buktine nyong metu masih wis disediani mik. Metu Mau wis disediani mic. Nyong ngor metu mik. mic, kuwi tegole ati jar ora mangkat. <laughs> Lison. Mas Lison wong biasane nggih oh. nyong mate duwe mic ya ora ya kuwi. Mulane nyong mendik duwe bojo kae. Lah, kena. Genae. Mas kurang seru diplintir. Ya. Nah. Apa nih? Sering melintiri. Melintiri oh. apa? Melintiri kae lah sing anu kae nggon son. Kae sing blindi-blindi se... Apa jenenge? Lah, jenengan anu aja ngerti. Lah. ngerti kok kepengin. Lah. Ya kepengin di wong lumrah. Ya lumrah, ya wis dewasa, ya hmm. bener. Kepengin ora sih, Mas? Ayalah <laughs> sing kagungane apa kayak Lison. Iya, Mas. Ya. Apa Mas senengane? Hah? Pentil. Pentil. <laughs> Kasih ngomong lu jenyong kae Mas Kito. ngomong pentil. Yang tahu ora tahu ngomong sepentil-pentil. Lison dia pentil ya, Son? Iya. Iya, iya. Mas Rokna Mas pentil eh pentile. <laughs> Kue nek. Ya, nah, kayak Mas kue. Lison terus. Ya iya nyong mending dia bocok kayak dari diarah jarah nek. Ayo wene ngode wisar pindo. Lejak kok diarah apa nih? Oh, jangan salah. Jangan salah ngapa? Lus, begini-begini kan bisa wo oh, ngrumah tikoe nganti tekan bun-bunan tekan anu kok. Sapa ngrumati nyong keprimen? Lah kowe apa ora? Lah nyong biyen dong perawan ayune kaya Irim Irma. Iya terus? Siki bareng nyong karo kowe bejat. Nyong. Jujur, nyong biyen lah dia dah ke lewat. Lewat. siki bareng karo nyong terus bejat. Lah siki nyong karo Rika mbok bejat dadi ora genah kaya kiye. Eh. Wong Pak Haji Warto pe mau nang ngremeriksa nyong nganti kepengin. Astagfirullahalazim. Siki dadi ketone ndeleng nang nyong jelek. Mergane Rika. Biar nang ngremeriksa nyong ketone uh jan ciprek mengini banget. Lah sik dikapakna nang nyong. Hah? Lah nang nyong seti dikapak kena maksudnya. Lah ya Rika kena karo nyong? Ujar ku nyong ora ya. tau ngapa kena kok. Oh, ngerti kayak gue sih nyong jadi bojone Pak Bajang genah. Astaga. Oh, Wis kena wes pokoknya orang kaya. Luar biasa dalam menikah. nggih. Biasa di luar. Jenengan purun jadi bojone Mas Bajang? Kula purun. lo paling pol-pol genepi 50 ketrotok. Ya, iya iya. Wah, udu nyong sing ngomong. Nah. Sakit, ganjel toh, ganjel. <laughs> ganjel toh ganjel sakit banget ya gue sak gue apa ganjel gue sakit teraten iya mending agar gue ganjel kotak nih kotaknya gue masuk masuk iya oh karpe karpe oh iya iya oh, iya oh iya. karpe kayak gue ya tapi ya orang apa-apa gue ganjel lah sing penting urip oh. sehat lah urip apa gue ganjel ya orang apa-apa lah nang apa e? ih Herman deh. Oh, Herman ya Herman. Oh, lah iya siki uripe wong go ganjel siki kowe ngomong kae nang kotake Masulin warang ngurunge nang Masulin dibalekna maring Pak Kaji Warto. Nang Kaji Warto ya sing go ganjel padha. Ya ora apa-apa go ganjel nang Pak Kaji Warto. Iya. Buka jel pilo, kayang pirang-pirang kaya kaya karoson, gamelan. Buka jel ora papong ditulia, kek. Ngapa lo? Kepo. kepo sama gue loh. Waduh. Lah ya kowe. Mau nanya. Ya lah. Mau bertanya-tanya. Oh. Lamit, amit, amit. Coba Aku jane anu tiru kok secara siki. Oh. Sing apa apane mil mil mil milenial. Dolanan pe analon eh lontek, lato lato. lato lato kok. Mak maaf. Eh, Kelalen toh. Wong kira kiye lah. Lato-lato kok. Iya, iya, Lah iya dolanan be sing ana lato-lato barang wis mbok. Tapi yang hati-hati dolanan kaya kuwe. Kepri wis Ibu? Lah nggih kan anak siki sing dolanan terus kenang batuke menono. Oh. Tanggane nyung dolanan lato-lato hmm. bengi. Langsung esuk-esuk hmm. jembling rong wulan. Oh. Wow, kowe anggar kowe senengen dolan lato-latoku ya. <laughs> Iya. Lah Lato-lato ne garing ya wis kilup ya mas kita Hah? Jeleh lah <laughs> wis pokoknya Kilup Mabu oh. amis Gwala? Oh. ya angel Ngeluntuh Kepriwereng Cara gedangnya dalu nih bosok anu pelecehan kowe rentaran nyong. Iya iya iya. Oh, hina laki-laki reng cara inyong rek ora trima Aku ya paham janjian. Paham. Eh. Ki mengingat nang kene ana Pak Kaji Warto bisa ngomong kaya gue. Hmm. Janjian iya. anggere nang omah pas lagi dhewek kon lho ndi reng lato-latone reng. Lah. <laughs> Jabang baji. Kayak pas disun geget. Siapa? Apa duwe lato-lato gareng ya gue. Duwe ndaran oh, ora. Oh iya iya. Angger kanggo dolanan nyok kebak kebuk kebak kebuk. <laughs> Monine orang ora. Jadi kayak wong siblon mau kebak kebuk kebak kebuk. Beda lah tolatone karo bocah-bocah zaman siki kan. Iya guju kok. Non. Para ngomong lato-lato kebak kebuk kebuk guju. Hmm. Monine ya kira latone tik tik Alhamdulillah nggih bojo blek sing rawuh kathah sanes pokoke syukuran nggih. Mugi-mugi wonten telatah desa Bon Kali Sabuk mriki. Bon manis napa nggih? Kebon manis leres sedaya warga masyarakat ingkang wonten mriki khususipun ingkang rawuh dipun paringi kesehatan, dipun paringi rejeki ingkang lancar. Nggih ngaturaken wilujeng dalu nggih katuran Pak Haji Warto niki ingkang kagungan Wah, gamelan super power Habis pokoknya. pokoknya tekan ngendi ora. Iya. Pemalang Pekalongan be mesti nganggo gamelan hmm, iki ya. Batir pada siji be <laughs> bisa telu Pak. Iya iya. Lah mulane iki tetep lancar nggih Pak Kaji Warto nggih. Kuwi jenengane kena nggo conto. Conto. Piyaji kepengin sukses ya kaya kue. Kepripun Bu? Lah nggih nggih. Kayak Pak Kaji Warto ora gelem kesel mbiyen pertama dari hmm, nol, ora hmm. gelem kesel apa-apa cepetan. Tapi beda anggar wong doyan jagong. Oh. Orang nana rezeki ini. Contohnya Pak Haji Warto, karo Mas Bajang. Iya. Kayak rezeki ini mbok pirang-pirang. Masalahnya cepet. Mengdi, mengdi cepet. Tapi tidak anggar selamanya. Orang kabeh mau gue jagong gue orang di duit. Lho ya iya. Lho, contohnya sikinyong Kinyong takon ke karo Masulin. Masulin seknopo seniki. Nggih, lungguh. Sek lungguh ndalang. Nggih. Nggih, ngenjang bar ndalang mungkin kan terus dibayar, Mbok. Enggak kadosipun. Nah, ulih duit. Dadi ora kabeh mau ke wong sing jagung ki ora ulih duit ki tetep bisa ulih duit. Oh iya iya, iya. dalang sih. Ya. Dalang gaweane jagung sinden ya karo jagung. Apa Pengrawit. Pengrawit ya karo jagung. Apa dalang kali ngadeg ya angel. Ya iya. Dalang karo ngadeg angel. Angel. <laughs> Ganteng banget ini angel. Ngat, apa mriki? Dalang karo ngadeg. Nggih. Jagung karo ngadeg ya angel ya. Jagung karo ngadeg. <laughs> Ya ora ana lah. Ya ana lah. Lanji. Ya ibu ya. <laughs> ya berarti kerisih. Dia mengambil contoh pengikir Pak Haji Warto. Ya iya mulane. Ya usahane gede lancar. gede. Nah. Sebab ke Pak Warto anggenipun kagungan pedamelan, kagungan ya. juga bisa ndeleng wayah. Deleng suasana dan situasi. Situasine. Lah iya, beda karo kancaku lison. Nang apa? Lah siki ngambut gawe orang nganggo wayah, duwe usaha orang deleng wayah. Apa maning wingi mangsan corona. Lah lison nang apa sih? Wingi mangsan corona gawe usaha, usahane. Usahane kuwi usaha peti mati. Wow. Mang corona kan akeh wong. Mas Liso. Mas Liso. Uh, mantap ya. Oh, mantap. Peti mati. Peti mati. Mager larang lho. Larang regane. Bulan sipik sugi duit dawet Iya, dina rebo tuku blabag. Uh. Dina kemis dipasah. Dipasah. Dina jemuah kuwi terus mesin-mesine karpe lison ki payu. Terus jebule mertuane sing ninggal. Wah. Wong anu urung ninggal ya ninggal. Lah ya dem? Oh, lah terus contoh. Lah ya usaha maning ya ora ndeleng situasi karo kahanan. Dadi urung nganti didol kowe wis anu ya. Iya, leson ki buka ceritane kepengin mengembalikan adat Jawa sing gemien, nuansa Jawa. Dadi kowe dodolan kasur kapuk. Ya. Oh, kasur kapuk kan iya. malah anggar kapuk sing asli. Lah iya. Dari anggar nganggo apa bed cover nah, apa ya. Lah ya kue, lison buka kue. Begitu buka, lu anong umah gawe gudang. tanggane karo sedulur disebar maring Jawa Timur, maring Jawa Barat, goleti kapuk oh, randu. Oh, goleti kapuk randu. Iya, goleti randu begitu digawa bali maring omah, nang kono wis dipisahi klentheng pisah kelenteng, kapuk ya pisah kapuk, hmm. kulit pisah kulit yeah. ning nanoran deleng situasi dan suasana yeah. waktu gue lagi musim angin dilalat tekali sus hmm. kapuk ngambrul kabeh rong kecamatan dadi anoman Oh iya tempel sih ya. Iya. Mulane kowe melu bae kowe. Berarti ke putih ke berarti anu petilan kapuk ya. Pedih lah. Iya tak kena. Apa pada tempel iku usahane lison ki Oh, kayak gue. Ning kan jenengane kreatif. Iya, iya. Lah wingi corona-corona kaya nyong ya tetep kak usaha yo. Lah rika usahane apa? Lah nyong ceritane kan saking bingunge, lah gue lahan nang kono nyong gawe gubugan. Nyong dadi usaha tukang cukur. Oh. Cukur nyor. Iya. Potong rambut. Dadi tak tulisi nang kono. Wah, potong rambut ngingsor wit waru. Uh, main ya. Sing potong rambut ya akeh cukur. Non, critane siki digawe ngesuk arep buka. bengi-bengi ana tontonan campur wong dasaran bocah-bocah pada istilahnya apa gue reseh iya lho gue kan nyong tak jenengi potong rambut ngingsor wit paru iya lah wit nih kue disepek terus lah ya kue jadi kan potong rambut ngingsor oh mulanya sih mas gitu cukur mbok ya potong rambut juga kaya. Iya iya. Iya iya. Lagi jasim bian ya terus darah terus tekasuk-kasuk maring gonku. Ya potong rambut. Bon bonding. Ya. Oh, bonding. Iya. <laughs> Ya orang, Lah ya kan terima bonding, facial dan lain vessel, sebagainya. Oh, Ning iya. nanyongan orang ngerti. Gara-gara tulisannya disewek, mikirnya kan potong rambut ngingsor wit paru. Lah gue wit parunya disewek jadi potong rambut ngingsor. Esuk-esuk teka gasik banget. nyongar bonding. ngisor lha iki ujarke eh, oh, kan wis bondingan lha iki bingung endine sing arep dibonding lha kan sesuai tulisan, bonding oh. rambut ngisor apa iya eh. oh. oh. iya iya <laughs> apa pancen nyata ya wah kena ya mulane usaha apa bae sing penting halal Mas Mas Ya, Siji kudu ndeleng situasi lan situasi, kondisi. Situasi ya iya, mulane kaya wengi iki ya. Iya. Ulang tahun nih Pak Bajang. Ulang oh, oh. yang ke-15. Hah? 15. Lah kayak mau putrane jare diwalik 15 bae kayak oh, gue. Ya iya. Heeh, eh, oh. yang ke-51 semoga Pak Bajang diberi kesehatan, Ijang. panjang umur, murah Amin. rezeki, tambah sukses. Amin. Iya, Pak Bajang nggih bagi-bagi rezeki. Ijang mung ulang tahun tok penanggap wayang. Nanggap wayang. pengajian Dalange mau. Mas Ulin yeah. ana pengajiane. Ki mung ulang mawawan orjenan. Oh, mawawan orjenan. Mawawan ki ulang yeah. tahun tok apa maning ngebenek nek mantu. Ki bentuk kabeh ngembe ditanggap maning. Nyok. Ya iya ning Rika tok. beri sih, Bu? Iya tok. Ben kan Mas anu Pak Bajang, yeah. kan ini setunggal, iya. nggih. Mm -hmm. badhe mantu kan hmm. jelas lah ngempen nanggap. Nggih nanggap jenengan tapi kan beda hari. Oh. Berarti nikiri niki oh, tok. Oh nikiri. Niki tok niki dhewek. Rika ditanggap dhewek tok. Oh. Rika tok. Nang kene. Iya nampak baca wong mau wis krisik-krisik. Ngempen arep tanggap gareng ning gareng tok iku. Waduh. Kon ngapa? Sasah. ngomong sosong ngegas ya lah ya ora lah ya mesti bareng-bareng wong pak bajeng bagi-bagi rezeki ya ora dipilih-pilih karo Bunda Oleh ki ora dipilih-pilih. Pokoke ndi bae. Ya moga-moga kemawon Pak Bajang sasampunipun masuk ke dalam usia yang 51, ya tambah sukses, diparingi sehat. Ya, bajang Group. Oh, ya. Bajang Group. Bajang Group. Bajang Taruh. Bajang Taruh, Taruh mewah, mewah, mewah banget. Mbak Nanggir nyong nyepiti kowe nyong ya jelas jadi Taruh kene. Ora ngendi-ngendi, anger ah, nyonya piti garing nyong ngarep nyilit arupe pak bajang. Nyopi garing. Iya. Ngo wayang ya gamelane ngene Pak Haji Warto. Jeneng nyepiti nyong. Lah, mbok urung disepiti rika. Oh, wis. Oh, wis. Yang teng. Ujar kurung wis tak omongi sengsonge sok teka kaya gue. Kok jadi Ya. Perutul. Ya, ya. Oh ya bugak lah. Apa iya? Mm, ora kanggo gawe. Ora kanggo gawe. Oh. Terus maning Mas Gareng. Eh di live streaming nggih Mbak Anu Mas Togok. Wonten Raka FM, wonten apa mali niki sing kana banget. Selawat Raka FM Bro Balingga. Nggih, terus berbagai macam YouTuber channel wah okay. YouTube niki teng mriki nunggu ingkang sami streaming nggih ngaturaken wilujeng Lalu yeah. nggih mugi-mugi jenengan sedaya tansah pinaringan sehat nah, yang punya channel ya semoga tetap lanjut Amin. pokoknya youtuber siki pokoknya ora ora kudu maksudnya jengane ya syukur sing sukses sing, yeah. ora ya pada baik karo hiburan ya yeah, hmm. yeah, ya syukur ya sing dijaluk sukses kabeh sing nguli duit nggih. Alhamdulillah sing meriksani nggih kata Mas Togo. Nggih matur kesuwun para pembundin, para penggemar, para masyarakat. Sami meriksani sedaya penggemare sapa bareng? Bareng eh, sing paling apal. Bima Sakti, Bima Maneges, wonten Kotoma, wonten Bara, Bara, terus Genta sentra mas eh, Kompedes, Konpedes, KJM, KCM, PWKS, ah, PWKS, Ibu tarti nggih Alhamdulillah, mungkin-mungkin sedaya pandemen-pandemen wayang kulit nggih Republik ngapak oh, Kirawu. Republik Okay. Orang apa kora kepenak. Iya. iya. Eh, Gok. Nuwun sewu mbok bilih wonten pamundutan-pamundutan dalan. Pamundutan gemar rezeki Singapura. Dipun nggih. Lagune satu rasa cinta. Oh. Mas Akrim lungiting asmara. Lungiting Niki saking Taiwan nggih mriksane, oh, Mas. Mbak Sarikem bakul duit. Oh. Nggih. Mbak Sarikem. Mbak Sarikem bakul duit. Oh ngono. Nggih, tapi seniki seteng Taiwan. Meriksani jenengan. Mbak Sari Lestari nggih meriksani teng Hongkong Mbak Ambar teng Hongkong Kong meriksani. Wes pokoke Korea barang ya. Iya. Kidul Buntu. Kroya. Kroya. Iya iya. Lah iya ya cok royok e kula ya mandon maneng enak. Monggo niki jenengan kata banget sing anu sindene mriki Ciro nu patang sal eh pitu ciro nu pitu geng geng gane apa ora oh, nang gon maning ya aku tuli melas banget ke karo biyung he lah ya ya ya wong ngajari nang ingsor salon <laughs> kae malah kebeneran jadi mangan ora keweru oh mangan ora oh, konangan kancane oh. teng semangkuk kae telu mangkok kae gue <laughs> kan ora weru. Oh, trik ya. Iya, trik. Ya, tapi ya, ana ya. mantune lho, Awas. <laughs> Mbok diwadulaken ya. Iya, diwadulna. Hmm. Lah. oh, selentik lho. Nggih. Satu rasa cinta. Nggih, Den. Nggih, peluk, peluk, peluk. Nggih. Niki ingkang badhe pun ngaturaken wonten mriki. Nggih. Mandereng, ndereng. Mbak Irma, Mbak Irma. Mbak Irma. Oh. Lagune apa, Reng? Hmm? Sareng. monggo rasa ra, ra, ra, ra, rasa satu rasa saru rasa eh apa satu <laughs> rasa cinta yo monggo sinten ayo cerit oh. oh mbak sinten mbak nita mbak mit Mita, Mbak eh, Nita, Saking... Republik ngapak. Kalimas Yayat. Oh, Kalimas Yayat. Oh, nggih nembe nggih teng mriki kok. Monggo Mbak Nita Kalimas Yayat. Monggo. Ke MC Kondang. Wah, oh, jan. Oh, ya ya ya. Modale kok Mbak Nita. Satu rasa cinta. Satu rasa cinta mriki Mbak Nita. Oh, kae bocah eh. Mangga, kae wis wis mambo. Wis mam ya tanggung jawab ngene. Wong wis madang ora gelem nyambut gawe. <laughs> Non, oh boten, oh boten nggih. Niki khusus nggih ibu-ibu sinden mawon terus e. Terus e Pak bajak ge Monggo Pak Irma. Nggih, kali-kali boten napa-napa. Nggih. Ya wis yo apa-apa lah. Yo sak-sak yo nggih. Hei. pak Irma, pak Jesi. Jess. Ya. pak Irma kali pak Jesi semoga Lali lo lali si Black. Yeah. Ilu cendalu Mbak Irma. Ilu cendalu Pak Dekare. Bumbok ye. Ya masa arpa apa? Main teman Pak Dek. Ya sekali-kali lah mantan bumbung nang sedih. Oh iya iya. Eh, ngaturaken ilu cendalu. Iya iya. Niki Mbak Wiwin nggih rawuh. Nggih, Bunda Wiwin. Mbak Nita monggo. Nggih. Bandita Nita jaran lagi kewarekan terus madang kok. Iya. Ayu ayu ntek telung piring. Ya ora apa-apa nah apa sih? Oh, 6 piring. <laughs> ya karo ngesuk. Nggih, niki pamundutan Mbak Irma lagone pun satu rasa cinta. Wonten ugi lungiting asmara. Asmara. Milih jenengan. Lungiting asmara mawon nggih. Nggih. Ya karepe. Lah jare kon milih kepriwe kok? Lah ya ya milih ya karepe ngono. Ora dene sensi temen nang apa? apa sih? Ya nang apa sih? Lah nang apa? Ngadi ta. Oh ngadih oh. ya wis alajat. Apa maning? Ge. <laughs> Pelawak ora li jengkel. Siapa sing jengkel? Lho oh. kowe? jengkel lu lu cekon lu ngiting ngono. Ya, lha ya karep ngono. Lu ngiting ngarep seling ngiting ngarep ngadi lah. Nggih nggih nggih Bu Ciblek. Aku lagi sensitif. Alah. Sensitif. Aku lagi di Mac ora bisa. Oh, ora bisa. Paling anger. Nek di Mac Mas Ulin? Oke. Okay. Okay. Ya. Mas Ulin. Nun. Satu tambah satu berapa Mas? Dua. Salah. Berapa? Tujuh. Kok bisa? Ding tujuh. Tujuanku mencintaimu. Halo. Nah. <laughs> Kunci Kunci Ah sayang. Kamu tahu nggak? Iya. Persamaan kamu sama kerupuk. Ya, tahu kalau Masa dipadak kan, karo kerupuk. Masa karo kerupuk lah. <laughs> kalau kerupuk kan makanan, kalau aku kan aku cantik. Ya beda. Persamaan kamu sama kerupuk. Ya enggak tahu. Pada-pada mem. <laughs> Men. Kerungu dewek apa ora bujuk? Men, mulut malah enak. Karo seganget karo jelanta. yo ya, ora. yo oh. ya, ora sambel jelanta lah ora enak kene kok sing mangan. Wong sing mangan nyoko kok berisik. Ya, ya ya ya. ya. Ayu dewek apa? Wonyo sing ayu ya ora sombong. Alah lah. Ujar-ujar. Wis wis wis. Masa pelawak jengkel. Ora usah, ora usah. Enggak sayang. Nah, Mas Gareng. Bagaimana? Katanya kamu anaknya juragan ayam. Iya dong. Emangnya kenapa? Bau tembelek. <laughs> ya terima baik. <laughs> ora papa, apa Ora apa-apa. Nyong darani mambu tembelek ora papa. Tong dinanti dina ya nyatane kae sing nyeropoti. Eh, ah, iya. Ya ora ya. nyeropoti lah. Lah ya. Mas Ulin. Dalem. Satu tambah satu berapa? Dua. Enggak. Berapa? Harusnya tiga. Kok bisa? Satu aku. Terus? Dua kamu. Terus? tiga anak kita. Lah. Lah, ya sih anaknya kaya ngapa anak karo sampean? Apa ngene ora anaknya kaya celurut? Nah, ya. Sing kayak celurut yang ngono, darani metune tuyul ya men. Kadar nyong sing mana kiki? Nang apa sih? sing ya. meteng ya nyong meteng ya. 10 tahun sangang dina. Cindila ora Bapak? Cindila ora Bapak? Cindila dengkulmu. <laughs> apa nyung tikus apa merah cindil ala banget cucuke lho yo ayu ayu lengop ya iya ah. iya kaya pak bajang lah walah oh, bari karo pak bajang eh. ngomong ngomongan lho ngomong napa ngomong pak bajang nang apa Ngunduh. Pak Bajang ampun dicemasakan lon elo eh, anu eh. tolatong iki. <laughs> aku anggar ngomong lato-lato ke Wadi. Ayo tarik lungit ing asmoro. Lungit ing asmoro mas naman. Zai! Arne! Raka FM! lotak. Piye mangkok? Musike mbok. Untuk mangkoke. Oh mangkok. <laughs> ya bener langsung dimaham jadine anget enak. Ya, Angger adem kan eh. ora enak. Nggih. Nggih. Katrasaken lagon-lagon malih. Nah. Nggih. Eh napa mboten niki Pak Bajang katuran pinarasa. Nggih, menawi. Mbok menawi badhe Mas Bajang niku napa-napa hebat. Hebat. nyanyi nggih pinter. kon usaha oke. Nggih. Kon bisnis oke, selengker mania nggih lho. Selengker mania. Teng pundi mawon iku mesti nggih. Asalkan jarene masih di lingkup Jawa, mangkat. Jawa mangkat. Wah, sapa maning kon nang mung cilacap ngene. Surabaya nggih pengen ngerana sleng mesti mangkat. Slengker. Slengker lah ya, oh, slengker ya. Rika becok mau nonton. Oh, Slenger lah. Slenger. Nggih anu Pak Bajangnya tindak mriki napa pripun? Nderek. Oh nderek nggih. Monggo Pak Bajang. Oh, nggih kersa berkahi wonten mriki. berkahi mriki Pak Bajang. Oke wonten pamundutan saking Bu Tarti nggih. Nggih. Nggih. Pak Bajang ya wah Dewa Tresna iya. tirasipun. Karo pinter nembang bareng Pak Bajang. Oh, Monggo Pak Bajang. Tong pundi sih? Film. Oh, setindak mereka pun. Pak Bajang, Mbok Bile Kerso. Sampun nemoni tamu. Oh, nggih. Lagi sibuk nika piyambakipun. Boten napa-napa. Mbok bilis lagi oh. sibuk ya oh, Mbak Pipon. Nggih, niki tes minangkani lagon-lagon Mbak Lia. Mbak Lia. Yo Mbak <laughs> agi enak banget ya. Ora apa-apa. Monggo mani, monggo mani ya. Monggo Mbak Lia aturan jumeneng. Agi enak banget mangan mie jare menyat adu. Monggo dipindoni ya wis adem. Ya adem. Ya mengko jaluk maning. Kirane burinteng ya tuku dawet. Ya kirang. Angger kirane kurang anget yang kok dikempit maningan anget. Oke iya. Pokoke nangone Pak Bajang nggih apa-apa ora kurang ya Mas oh. Kok Pokoke Maman daran wis apa bae kumpelit. Oh, piye? Oh, iya. Oh, nggih. Penggemar. Kembare ya, apa ya? <laughs> Kembar. oh, nggih. Dua di. Elek banget. Iya. Iya. <laughs> Tapi sing penting aja kayak itu kan kendang. Iya. Ngapa sih? <laughs> Monggo Mbak Lia. Mbak Lia semoga menang, Nggih. Niki anu wonten pamungkutan lagon sepeda wonten. Lah jan, sine nang gawe jajan pepeke ora patut. Gowo jajan iki pirang-pirang iki jan ana manggleng ana apa. Wong genanu nyambi dodolan pola. Lah oh produk ah. serowot. Siarna, Siarna Desit. Oh nyung kono ndes. Iya, anu siarna masjid bae karena sih. Oh, ya innalillahi. Oh, iya. Oh, pirang-pirang banget bulan ini. Ngaturakan wilujeng dalu Mbak Lia. Nggih, wilujeng dalu. Sehat. Mas Gareng alhamdulillah sehat. Ulim laku kok kayong mendut temen ya. Alon-alon. Oh, pas Mbok patire pada nalindu. <laughs> ya orang jenengan ta main. Main. yang main iku daripada sing cilik, tipis. Berarti hitung-hitungannya oh. Rika ora iya. main. Ya, nyong ya main cuman ya. kan nek nyong ki aja siapa sapa-sapa. Oh, iya, nyong ki iya. lebih dari siapa, saja. Iya. Lebih dari siapapun. Siapapun hmm, ya. Angin jangan wah main. Ah. Seger. Waduh. Seger bong. Seger duk. <laughs> Oh berarti Apik sing gede lemu iki ya bisa. Napa? Sing cilik jere ora pati HP apa kepriwe Miki? Ya apik. Nek tombol ya, garis cilik anu di Mac ya kepenak. Angger apa? Tomlo tomlo. Ya. Jalan. ngono tomelo tomelo <laughs> siapa? Lo timbang ngomong gendut orang mainnya mending tomelo tomlo mbok. Oh, oh. jadi mainnya kesane ke lucu. Gemoy. Gemoy. Ya. Iya, iya. Mandan gemoy. Teneng iya. eh, Mas dalam pinter tembus aja. Kula sana sing oh. gemoy-gemoy. Ah. Biasane lagi gemoy. Kok gemoy? Iya. Monggo ngaturi lagon. Napa? Niki wonten pamundutan saking Bu Tarti. Tarti. Pamundutane saking Ibu Tarti. Oh, nggih, Bu Tarti. nggih. Oh, Mas Gareng. Iya. Asik. Iya. Togok, Mbak. cinta padamu ora ngira ini kasep tekanku jebul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadi Sekar Wijaya bergoyang honor. Demi cinta pengen andu wendi sewu sing biasa aja nganggo as. Lah ya suara. Ya ya, ke karena sama suami kan ya. Wong ana sing go nginspirasi kayak Ya, ya. inspirasine Mas Ulin kan kepengine suara sing apik ya, ya, Rika nembang apa bete ya. Oh, ya. kok ternyong. Suarane apik. Terus masalah baca-baca ya pinter. Ya pinter. Maninya me, derek Mas Ulin kan. Wis kenal melu Mas Kiai lah. Iya. Jelas ini kamu sih Arab-Arab ya pinter. Aduh, iya. Aduh. Janek masalah kue wong kabeh mau menungsa apa meneng ke urip nang alam dunia sing duwe patokan sing duwe agama ya kudu. Lari ke jere ngaji. Lho ya masalah babagan ngaji kabeh menungsa urip nang alam dunia wong duwe patokan duwe agama paling ora ya kudu ngaji. Ya nyong diwarai Mas Gareng. Diwarai. Nyong kan tentang... urung tau krungu rika ngaji. Urung oh, tau Rika ngaji. Iya nyong urung tau nyong kepengin Rika ngerti. Oh iya, masalah babagan menghal ngaji mengaji kuwi saking oh, enggak. Oh. Iya iya. Iku wae. Jero ora uli nggo mengko bae. <laughs> Oh iya. Ya wis. Iya iya. Ya manut Mas. Ya sing jenenge guyub ya. Sing jenenge guyub. Iya. Moko anggar moko kelalin yang gue ngesuk ya. Iya, iya, iya. <laughs> Mbok nyok kelalin ya. Kirane mampu ya dinget. Dinget, <laughs> iya, iya. Ya. Jadi monggo lagu-lagu malin apa pripun? Mangke tenggara-gara sekarang. Oh, siap! Iya. Iya, om antem iku dulu Mangke tenggara-gara malin sekedap malin. Iya! Tak, perang sekedap mangke tenggara-gara sekalian. Oke! Okay. La, la, la, la. 想飞。 ayung gregetna ati kelambi cekak norang kentang dadi bae dadi bature Mas ro dadi bature Mas ro trima dadi dudha sawengi bae Sing mau urung nembang dong ana Mbak Wati. Iya. Ana Mbak Dewi. Iya iya iya iya. Eh, ini Mbak Wati. Karo Mas Gareng dikancani nggo ngrampungna sedhela gara-gara Mengko lanjut ngrampungna lakon sedhela. Iya. Arane waktu dibagi-bagi sawetara nggo libur lan ya yuh kaya ngapa anggone sesenengan to tembangan ya dong. Heeh, mm Kang Bawor. Iya. Belok Mas, inyong seneng belok, miki selendro garing pelok. Hmm. hani jajal katuran Mbak Wati. Na na na na. Ya. Yuk. Yeah. barang napa bem Mbak Pati? Sing urung barang mau bem ya. Hmm, dari barang. Kelinci ucul. Iya. iya saya Mbak Pati? Alhamdulillah. Barang Mbak Mbak Til. Hmm. mbak Til. Ya. Nggih. Nggih. Nganti gara-gara ngeden ya, gareng niki. Bojone ndi, Reng? Naon? Bojone. Malah urusan Disimpek kenapa, Reng? Kowe bae. Upis <laughs> kok. Banyu dibawani. Nggih. Jaga kluruk. Rame kabi resi malah suluk. Malah suluk. Lowo bu. Eh Pak, lowo. Kalong. Jri kawenangan semune Bagino bagino. Beng metan solai pun u. Mirip ya. Mirip mbak. Eh? Suwargi. Mirip. Mas apa? Bagino. Oh. Mas Gareng. Gye. Kansani eh. barangan ini. Gue bareng gue. bareng. Gue lo. Niku sing barang gue sing bareng. Nggih, matur sembah nuwun iki budhar sitas Bu Mas. Nggih, Pak Tejo sing nyuwun kembang rawe mungkin. Sinten? Pak Tejo saya. Oh, Pak Tejo. <laughs> suarane Jos Marko Jos Mbak Wati. Iki Buci Black karo nggo ngrambungi pegawean Buci Black. Monggo Buci Black. Nggih. Wonten panggung. Ya. Ini ini parah ini ini para. Siap. Ya. Masih hidupkah engkau Buci Black? Nun. Masih hidupkah engkau? Masih sayang. Ya Masih hidup aku. Masih hidup. Iya. Demi demi demimu. Oh, demimu. <laughs> Demi mor apa demimu? Iya. Demi kamu. Iya. Mbak Jesi, Mbak, dikancani Mbak kali puji plek Mas Gare. Nggih, niki ngancik wonten gara-gara. Alhamdulillah tesi kata ingkang sami mungkin wonten mriki. Ha ah, nggih. Niki sing mriksani. pun Bajang Group. Wah niki alhamdulillah kula mriksani wonten mriku. niki bajang konstruksi dan sipil selama 21 tahun. Oh hebat. Iya. Bajang, bajang. kontainer 13 tahun. Bajang Terus. sembako 12 tahun. Bajang taruh, Taru. 7 tahun, bajang, bajang musik, musik 6 tahun. Wah, Mas, pokoke ya. Usahane wis tahunan, esi lancar, esi langgeng. Eh moga-moga ya terus diparingi lancar lan langgeng. Amin. Amin. Ya. bulane kae Mas apa Pak Bajang, Bajang bagi-bagi rezeki ora emane-emane. Iya, bener, bener, ya, Iya, jare Rama biyungku kepengin butuh kudu utang. Oh, kaya kowe ya. Nangger kepengin butuh kudu kudu utang. Ya iya, aja mung jaluk ketok kudu awet. Iya, iya. Wong aja seneng melumah tangane tok. Oh. kudu mengkurep. Kudu mengkurep. Awe mang suci. Oh, iya iya iya. Ya baca sia. Baca sia aja mlumah tok maksude tangane. Ya iya. Kudu mengkurep. Iya iya. Ya wong pegaweane juga mlumah. <laughs> pegaweane mlumah mengkurep. Iya sik mane ngaku kowe. Pegaweane mlumah mengkurep nggih. Monggo lagunipun ingkang dipun suwun Niki wau nggih dere atesi wonten ing pamundutan ingkang dereng diaturaken. Nggih. Mungkin duet kali Mas Mitra Mendem ya kenal karo Mas Gareng. Nggih, apa? Kembang Rawe. Oh, Kembang Rawe. Enten Satu Rasa Cinta. Terus enten <laughs> Mendem napa? Mendem kangen. Mister Mendem. Mister Mendem. Ya, Mister Mendem niku kali Mas Garing. Oh, nggih, nggih, nggih, nggih. ngaturi lakon Mister Mendem. nggo ngrembung Untune Mbak Jesi main ya. Kepripun? Untune kaya terus mama apa meling-meling. Uh. Oh. Nggih. Mau pecahan beling kue. Dan <laughs> ini bisa tempel bayi ya. Dan nyokot gelas. Zaman sih. Harus tempel. Yang ngarep nganggo kaya gue lah. Kalah. Kayak Iya. Ya tambah. Ya iya tambah ayu. Ayu tuh pilih. Allah banget ya. Pecah beli yang rodal Ayo ngeko anggar apa-apa ora pada lida. Ora pada Ayu oh, ya asalnya banget banget ayu nih. Hmm. Aja turu Mas Lison. Saking ora memper. Mangga, Mister Mendem. Ya, ya. Mister Mendem. Dados lu gitu kan kendange lu nggak ngendi? Oh, or oh, buang solar. Ya, ngetap. <laughs> Ngetapoli. Ngetapoli. Ayo. Yuk tarik. Sik, sekar bareng ping sesuk toko beras ora tak anggap penting anak bojo mareng jomo namuni nuturi kaya penyanyi disorke wae yen kelenger mok telosor dhewe propias dompetku Ya tinggal kuler

Mister Mendung. Ya matur suwun, Mbak. Jesi. Jesi. Pokoke lagu apa bae mlebu nang ngene kene grupe Sekar Sekar Wijaya. Sekar Wijaya. Sekar Wijaya wis pokoke penayagane nom-nom. Nom-nom. Oh, Gandeng-gandeng pa pada karo dalange. Dalange si nom, dalang muda. Mas Ulin, dalang wis kondang. Wis tekan ngendi ora tekan Indosiar. Siar, siar. Indosiar, ya mbok. Mung bintang tamune sing wis tua. Bintang tamune ya bintang si nom-nom. Esi eh, nomen Ya iya lah kacek ke setitik. Iya. ya kacek ke setitik orang. Iya, iya iya mau kadar karo sedulur iki. Iya, aja tang Aja tang Niki saking kreweng bisa memeriksani Pak oh, iya. Tomo sekeluarga. Alhamdulillah. Niki ingin ngefan banget karo Mas Ulin. Iya. Wah janjere biaya ganteng, pinter. Amin. Ngembenar pulis apa ya gue. Uli cip, naik uli cip. Ah, masa sih? Ya ampun. Seneng ya. Ama gue nyong perawane siki nyong temenan. Ayo gue ya. Oh, oh berarti jadi orang perawan. Gula. Nggih. Randa. Aduh. Pucu <laughs> di, aja eh, pucu di, aja di. Ingkang baku dalu menika kanthi patasukuran nipun Bajang Group. Nggih, bayangan wonten mriki mugi-mugi kemawon niki gandeng Amin. Eh, Pak Bajang niku enget kalian pun Gusti Allah mergani pun dalu menikong ngelampai syukuran ya oke mugi-mugi kan gini pun pun syukuran segala kegiatan Bapak Bajang niki badai tipun berkahi dari Gusti dalile kepriwereng dalile lah, syukuran ini bisa dalile caran kiyahan ini ngonku karena la in sakartum la adidana kumbala in kafartum in ada bila sati waduh pinter ya Yang pasih. Artine. Artine. Sapa-sapa wong sing gelem bersyukur karo nikmatku arep tambah nikmate. Oh. Ning sapa wong sing kupur karo nikmatku kowe bakal arep kenang azabe. Iya. Mulane bengi Pak Bajang Keng lampai tas syukuran bentuk rasa syukur yang maring Gusti Allah. Dadi oh. apa-apa wong pada syukur. Pada syukur. bersyukur. Anak-anak wong tiba pelarak syukur. Iya iya. iya. Ya. pokoknya apa baik syukur. Ya syukur sih kan iya, iya. diwehi urip kan ya gue Iya wong si urip ya alhamdulillah nah. maning warna-warna. mereka jeneng pinter. Lho ya kaya nyongkon kon. Oh. Nah iya iya. maring Masulin ya. Masulin dinan Apa maringin di pondok nanti Lho ya masalah pondok di pondok tak celokin ning nyong. Ya. Oh iya. Pondoke ngendi ngene Mas Ulin apa Ucu? Udul. Apa kan nggone Jogja? Ora. Tebu ireng. Udul. Dirbaya. Oh ya bukan. Oh, main iya. Sugian kono sing pereng. Udul. Ngendi? Rumah sakit. Jeneng rumah sakit. sakit. Lah iya kan pada bae pondok kae mbok Pondok bersalin. Kae ini pondok bersalin apa pondok Rika arep sekarat kae lha jisuk nang kana. Tipes. Tipes. <laughs> Iya. Rika kenang tipes. Tipes. Bisa nih. Tipes akut. Wah. Tipes akut sih anu keprimen. <laughs> Ya tipes sing wis parah kae kuwi lho. Oh iya gak mati. Dadi tau mondok nang rumah sakit. Dene ora oh. mati Rika. Dah. Ulin <laughs> dong hak kenang kok maksudnya. Berarti Rika, banget. Rika per, per, pinter ya. Masalah. masalah kiye miki bangsane miki ngaji. ngaji. Lah ya wong paling orang ngetutaken masulin sedik mending kudu bisa ngresepi ilmu oh. sing di ya. Paringaken. ya pinter. Ya, ya. iya masalah iya, iya, iya. kira-kirane iku ya teyeng-teyeng oh, bae kaya kuwi. Teyeng. Teyeng. Sing kaya Arab- Araban, Iya. Kaya aku arab-araban Hmm. Apa iya Mas gitu? <laughs> Aja pamer lah Lho ya bukan masalah pamer wong kuat takon dadi aku kan genahaken. Apa iya? Iya iya. Bahkan Pak Bajang urung tau krungu lho. Oh, Pak Bajang urung tau. Iya, urung tau krungu Rika sing apa Miki Kiro? Iya. Uh, pinter. Pitakone. Pitak nyong kudune takon. Iya, iya kaya gue. Oh, iya iya. Kon nyong takon tapi Rika kudu sing pinter. Iya. Fase bahasa Arabe. Eh. Iya. Iya ya. Hmm. Anak blekok. Apa? Anak blekok lima lagi pada Saba. Oh, pitakone kowe kon diwaca sing main kaya nganang-ngana hayo kowe. Iya. Oh, wong Tapi sing bener iya. kene bos. Iya. Ana blekok lima cacahe lagi. Cacahe lagi pada saba. Oh. An sing bener lho. Iya, sing bener. Kayak para kiai ke sing meriksani. Iya, rungok akan. Anggur orang pinter tutuk hmm. sisan. Iya, iya. Kon diwaca sing main. Iya, iya. Diwaca sing main. Kayak sing kanang-kanang? Iya, Kayak sing nang kanak-kanak. Kayak jajal. Rungok nama sulin. Rungok akan. Iya. Siki apa? Ngesuk bubaran kene. Iya, siki wong pentas siki, Mbok. <laughs> Ya, emosi. Ya bukan emosi. Ya. Rungokna. Ana blekok lima. Iya. lagi pada sabar. Ya. Sabab ki apa? Golet pangan. Golet pangan nggih. Ya. Wa nakun tulim maya biya banner. Baleni dening blero. <laughs> Pondok ngendi? Oh, kayak kaya Mas Ulin kaya maca. bangsane sing kaya kowe Al-Qur'an apa ben ngurep iya, dero. Iya. Nabi wis dan mandan kelong kok. kelong anu yeah. Iya. dosa. Kae ana blekok 5 cacahe agi pada, pada sabah. sabah. Wa amnakun tulim mayap yaban. Gangger. Pripun? Pripun Mas Ulin? Nggih. Kudul Gung kuntul. Lah ya maksudnya kan mikir takone blekok. Kuntul. Blekok yang kan yang takone ke blekok. Lah ngger kuntul ke kan lebih alus saya kowe lho. Lah ya ora wong kan negari takone wong takone blekok kok ngomongnya kuntul. Lah yang ngger blekok ke kol-kolae cara masulin ke angel. Angele. Eh. Lah wah blekok. lah ya anu angel banget lah. Oh, maine kuntul. Lah yang kuntul kan alus. Oh, ya. alus. Terus maning apa? Ana cara-carane gusah-gusah apa-apa kayak gue. masalah reseres reseres wah aja khawatir angger masalah reseres mau siki iya. mangsa nudan mangsa nudan kan ake ya. udah ya ake udah arep lebu pada mlebu nang ngeleng ya apa eh, ora mlebu hmm lah gue keprimer saking gampangnya anggaran naudar lebu rumah gue cukup ngerapalakan rapalan yang gareng keprimer nah ayo ya. anggaran naudar lebu rumah dirapalakan iya ayo gue primen ulang Lalilang ulang anah. Jeneng ulang alilang anah. Los. Ulang los. ya Ulah los. Keprimen kue Lah iya kue rapalan ulah men ora mlebu omah. Yeah. Oh, kowe eh, podene kok mengko ulane dirapalaken iku ora lunga-lunga. Kowe nyekel bentrong sing gedhe terus ulane digebuk pet mati lah, uang berubah. Lah ya malah kesuwen mending suka nyekel bentrong sisan. Hmm. Ya iyalah daripada udah uh, alilang analunga los. ya malah kesuwen. <laughs> Nek ya kowe mikir genaman dan kritik mending gue lucu-lucu kaya gue. Padang rembulan. Yalah. Rembulane tanggal-tanggal siji. ayu pada pinter ngaji besok gede jadi kiai oh jadi kiai oh. dong aneh kayak gue ya gue tanggal siji tanggal siji oh dari tanggal loro tanggal loro padang rembulan Iyi, rembulan tanggal tanggal loro yen kepengin urip lumayan sregep sinau ben ora bodho we tanggal loro padang rembulan tanggal telu enake minum sekot nginum sekoteng nonton wayangan dalang Mas Ulin penayakane pancen ganteng-ganteng hebat hebat jos pokoknya parikan bengi kiye kepriwe miki dibaleni maning Padang rembulan. Padang rembulan. Rem, paling enak. Paling enak. Nginum sekoteng. Nginum sekoteng. nonton wayang, Mas Dalang, Ulin, Ulin. penayagane pancen ganteng-ganteng. cocok. Ya jelas, Rika. Yo. Padang rembulan. Iya, halus temen rembulan eh. tanggal-tanggal telur. yen kepengin uripe maju ayo padha sregep sinau Padang rembulan nginum es Lah, pokoke apa baiknya angger bisa nggo kreasi Dikreasi kreasi ya mesinin apik. Padang rembulan. Wes sih, si duwe. Enake manganes. Orang salah. Padang <laughs> rembulan. Mangan apa? Padang rembulan. enake mangan sate wedhu wayangan dalang mas kulin pelawak gareng ora tau acu iki sing marakna kaya kiye nang kene ora acu kawit bawawan kowe mbok orjenan ayo lho ya padus padang rembulan rembulan paling enak mangan sate dalam wayang dalam bintang tamu ciblek sayange mambu tembelek ora usah kepriwe masa pol pole mambu tembelek lha ya wong kowe ngarane nyong ora adus lha ya sing ora daripada nyong mambu tembelek. Apa peda ireng terus kaya tembelek? Ya ya ya ya. Senengan. Ya wong ireng cilik ketone kaya kuwi lho. Dadine ya mambu. Ya kan ngerti Rika kan urut-urutan kayak pinter ana bakul tahu ana polisi kayak kuwi Rika oh, pinter. Sing kaya kuwi. Iya. Lah ya wong kene kabeh-kabeh kuwi kena ya wong anu wis sering oh, ngerungokakan apa ke dewek oh. kayak gue neng Awake ke dewek nggak saya melu siapa <laughs> melu masulin kok <laughs> masulin ya. eh mbok pilih tesi wonten pamundutan lalagon niki mbak Dewi kata segi dereng oke mbak Dewi mbak Yunge karo waduh mbak, mbak Jum Yunge lagi kok nangrem angrem <laughs> angrem Oh, iya. Monggo Mbak Dewi. monggo sinten Mbak ah, Dewi. Mbak Dewi. Anu. Sur mate menes. Yo, tarik. Tundak tantak, tundak tantak. Dendang, dang, dang, dang. sehat? Alhamdulillah nah. sehat. Nah. Sehat tapi lagi ana sing dirasa. Apa gue? <laughs> giginya sakit. Oh, giginya oh. sakit. Tapi kan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, Mbak. Iya, betul. Iya, iya. Anggernya ya mending Orang orang loro loro. Mbak Dewi. Loro ya Mas Lin. Lho Niki wonten pamundutan, lagon mau wonten kembang rawe, terus wau wonten ugi campur napa nggih? satu rasa cinta. Cinta. Oh, satu rasa cinta. Monggo. Panyuwunane Pak Tejo napa nggih? Nggih. Kembang rawe. Eh, kembang rawe. Oh, kembang rawe nggih. Biasane Bu Tarti seneng mong kembang rawe sing iki wis ora. Jajal kembang rawe digarap. Yo digarap. Hmm. Ayo ciblek digarap, eh ciblek digarap. Kembang rawe digarap kok. digarap. Bojo ya. Mas. <laughs> At saka yung kuwe, mas <laughs> riyin. Mboten kelapatan kula sakite mung ndedonga muga-muga puji plek lan Mas Garing diparingi wilujeng slamet. Amin amin. lancar sukses paris. Amin ya Allah. Nggih. Dawah sami-sami ngiten, kepengin jenengan tetep sehat. Oh nggih, jenengan kita tambah saya tambah laris. Amin. Eh